Labrīt visiem! E, Svētdienas rītā, nedēļa atkal paskrējusi, vējas pārniem. Vismaz man, nezinu kā jums, <laughs> bet prieks jūs redzēt. E, Tā, paldies Dievam, kad atvedis droši mūs visu šeien. Tie, kas brauc mašīnām, melnais ledus vietām, iet mašīnas kā grib <clears throat> pa ceļu. Tad uh, sāksim dievkalpojumu ar sludinājumiem, ja, kā tas ierasts. Tad uh, paziņojums par eh, sieviešu un vīriešu lūkšanām tās, tajās dienās, kur ir svētdienas iekrīt, tajās nebūs. Ja, pavadam tad laika ar ģimenēm, radiem, tūniekiem, mīļiem un tā. Un uh, mājas grupas, tad, uh, kā jūs paši sarunājat, kā, kā mājas grupu vadītāji nolēma tā, tad arī svētdienās tad notiek, nenotiek, to jūs paši vienojaties. Tad nākamais, 21. decembrī, tā ir sestdiena, notiks draudzes locekļu Kristus dzimšanas dienas pasākums pūkstens četros pēcpusdienā. Tad visi draudzes locekļi laipni gaidīti. Mums būs pašapdāvināšanās pasākums, Tad, tad, ja kāds grib, var kaut ko izzāģēt no eh, dēļiem, es nezinu, <laughs> labi, joks. Bet pamatā dāvana līdz diviem latiem, ja paņemam līdzi nākam. Ja kāds grib, var kaut ko uzšūt, uztamborēt, uzadīt, tas būs droši vien vēl vērtīgāk un foršāk. Un, tad, eh, un vēl ieradīsimies arī ar groziņiem kaut ko, kā nu katrs var. Ja nevar, arī labi nākt vienkārši, ja? tie, kas draudzes locekļi. Tā. Tas arī viss par paziņojumiem, un tad uh, slavēsim Dievu, vai ne? Viss kaut kas ir noticis, sveiki un veseli vēl esam, un uh, ir labi Dievam pateikties par visām lietām. Kā Pāvils teica, par visām lietām jābūt pateicīgiem, vai ne? Tad būsim pateicīgi Dievam. Amen. Nu ko, slavēsim Dievu? Jā.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 vēlamies Jēzu godināt, mēs vēlamies Jēzu godināt, tā kā rogu augsti atceļot, lai visi redz patiesību šo ceļu uz debesīm. Mēs vēlamies, mēs vēlamies, mēs vēlamies Jēzu godināt, mēs vēlamies, mēs vēlamies Mēs vēlamies, mēs vēlamies Jēzu godināt. Mēs vēlamies Jēzu godināt. Kā karogu augsti paceļot, lai visi redz patiesību šo ceļu uz debesīm soli pa soli uz priekšu ejam, zemi šo mēs ieņemam lūkšanā spēku sarodam cietoši, visstiprākie jau brūku, brūku, brūku. Mēs vēlamies Jēzu godināt, kā karogu augsti paceļot, lai visi redz patiesību šo. mēs vēlamies Jēzu godināt, tā kā robu augstu pacenot, lai visi redz patiesību šo ceļu uz debesī. Mēs vēlamies, mēs vēlamies, mēs vēlamies Jēzu godināt, mēs vēlamies, mēs vēlamies, mēs vēlamies Jēzu godināt. klātbūtni tiešām novērtēju. Tavu mieru kungs tiešām novērtēju. Tavu klātbūtni. Tavu klātbūtnī. Tiešām novērtēju. Tavu mieru kungs, tiešām novērtēju. Kad pieskārienu pieskārienu tavu es pasakos par dziedināšanu tavu es priecājos slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstībā nāk šeit starp mums ir Dievs tu slāvēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstība nāk šeit starp mums ir Dievs. Tavu pestīšanu. prieku kungs, tu tiešām novērtēju tavu pestīšanu, tavu pestīšanu, tiešām novērtēju. pieskārienu, par pieskārienu tavu es pasakos. Par dziedināšanu tavu es priecājos. Slāvēts ir mans kungs, tas pestītājs un dievs, lai tava valstībā nāk šeit ar mums vārtiem. Slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstībā nāk šeit ar mums ir Dievs. tiešām novērtēju. Tavu prieku, tavu prieku, kungs, tiešām novērtēju. Tavu klātbūtni, tavu klātbūtni, tiešām novērtēju. Tavu mieru tavu, mieru kungs, tiešām novērtēju. Paldies par tavu klātbūtni, Dievs, un par tavu mieru. Paldies par Tavu pestīšanu, Dievs, ko Tu mums esi dāvājis, Dievs slautajās. Cerībā, kas neizsīst, mīlestībā neviltotā. Tu, draugs, uzticamākais, palīgs bēdulā. gaismas stārs nu redzu es. Mans pestītāj, nu esmu brīvs no nāves. Mierā ķēniņš mīlošs tās, klīns, kas pastāv mūs. Mīlestībā, kas neizsīs, mīlestībā neviltotā. Tu, draugs, uzticamākais, palīgs stāsts, nu redzu es. cerībā, kas neizsīks. Mīlestībā neviltot tavs gars veldzē manu dvēseli. Tavs vārds ir kā gaisma ceļā man. Jēzu es mīlu, tik tevi. aplaudēsim mums kungam. Slavu Tev, Jēzus. Halleluja. Dievs, Tavs vārds ir kā mēdus uz lūpām mums, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam Tev piesaukt šorīt, ka mēs varam saukt Tavu svēto vārdu, mēs šorīt varam Tev piesaukt. Halleluja, Dievs, Tēvs. Paldies par vēl vienu iespēju, Dievs. Paldies, ka tā ir jaunas diena, jauna žēlstība, Dievs. Halleluja, kungs, Jēzus. Halleluja, Dievs, slāv Tev, kungs. O, Dievs, slāv Tev, kungs, Jēzus. Paldies Tev, kungs, Jēzus. Slāv Tev, kungs, slāv Tev, kungs, tiešām, kungs. Visvarnais Dievs, paldies par ikvienu katru bērni, ko Tu esi devis šī draudzē, mums, brāļiem, māsām, mums pašiem. Paldies Tev, varnais Dievs. Dievs. Mēs lūdzam, kungs, ka tu sargā šos bērnus, ka viņi staigā tavus ceļus, vai nes, Dievs, ka jau, jau no jaunām dienām mēs vecāki stāstam par Dievu, mācam viņiem un eh, rādam ar, paši ar savām dzīvēm viņiem priekšzīmi, ka tu esi dzīves Dievs un eh, ka tu esi mūsu ķēniņš, mūsu pestītājs, mūsu mierinātājs, mūsu iepriecinātājs, mūsu mīlošais debes tēvs, kungs, lūdzu, sargā šos brīnišķīgos bērnus, mūsu tās, tās dāvans, ko tu mums esi devis. Kungs, mēs lūdzam svētī svētdienas skolas skolotāju, kungs, dod īpašu gudrību, izmaņu. Kungs, svētais gars, palīdz tu, palīdz tu, kad šis laiks ir svētīts arī viņiem, varnais Dievs. Tiešām pieskaries ikvienam katram bērnam un uh, veido tu viņas sirdis, varnais Dievs, un veido, rādu viņiem, kur iet un kā iet. Paldies Tev, mīļais kungs. Amen par bērniem runājot, eh, kamēr eh, mācītājs gatavojās nākt priekšā, ja? Eh, jūs varat apsēsties droši, draudz. Karši, nu, mums jau ir bērni ļoti dārgi, vai ne? Tiem, kam ir bērni, jūs zinat, un es biju, lasot ziņas, ļoti noraizējies, nu, kā pasargāt bērnu, vai ne? Apkārt pasaulē notiek visādas traks lietas. Un tad precīzi dažas dienas pēc tam, nu, es lūdzu Dievam, kā ir, ko darīt, ko es varu maksimāli izdarīt, lai pasargātu savus bērnus. Un, un dažas dienas vēlāk uh, lasīju Bībelē, kad uh, Dievs sargā taisno un visu viņu namu. Tā ka, ja mēs esam taisnie, ja mēs esam, mēs esam Dieva bērni, tad Dievs arī sargās mūsu bērnus. Un nav ko satraukties mūsu bērnu drošībā. Tas tā, iedrošinājumam. Mācītāji. Labrīt. Prieks jūs visus redzēt ir. Gribu sveikt jūs šajā trešajā adventā. Eh, citi gaida Jēzus piedzimšanu. Daudz, kas mēs esam piedzīvojuši, ka Jēzus ir piedzimis un paši esam piedzimuši. Mēs esam laikam vairāk tajā eh, tajā sarakstā Mateja evaņģēlijā par tām desmit tām līgavām, ja? kuras eh, gaida viņa otru atnākšanu. Nu, gribu novēlēt eh, sev un jums visiem kaut mēs sagaidīt. Ja? Ka kaut kur pa ceļam neapstātos, nepazaudāt eļu un kristu un uh, vai gadījumā nebija tā, ka viena no pirmajām svētrunām – arī mācītājiem Samēlam Rīgā, vai nebija par to, ka, ka Jēzus var pazaudēt arī templī. Vai nebija tā? Es tā ļoti, ļoti švaki um, atceros, bet kāds māja galva, ka tā varētu būt viena no pirmajām svētrunām. Ja? Nu, redzēt, es pat atceros, ja? es vēl nebiju dievmājas loceklis. Ja? Bet kaut kā tas arī uzrunāja. Tāpēc gribu novēlēt eh, šajā laikā gaidīt tiešām, gaidīt viņa otru atnākšanu, jo mēs neviens nezinām, kad tas kungs mūs paņems un kad mēs viņu satiksim, bet kaut mēs varētu visi sagaidīt viņu vai ne un satikties un būt mūžībā kopā ar viņu. Nu, tas tā. Ja jums ir bībeles, tad atšķirsim visu kopā Jāņa evaņģēlī 11. nodaļu. Tātad Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa. Un mēs lasīsim no pirmā panta. Bet kāds gulēja slims Lācers vārdā Betānijā, Marijas un viņas māsas Martas ciemā. Bet šī Marija bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar svaidāmo eļu un viņa kājas ar saviem matiem nožāvējusi. Tās brālis Lācers gulēja slims. Tad abas māsas sūtīja viņām ziņu. Viņam ziņu, kungs, redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims. Jēzus to dzirdējis, sacīja, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts bet Jēzus mīlēja Martu, viņas māsu un Lācaru. Saņēmis ziņu, ka viņš ir slims, viņš vēl divi dienas palika tajā vietā, kur viņš atradās. Un tikai pēc tam viņš saka mācekļiem, iesim atkal uz jūdēju. Mācekļi viņam saka, rabi, nu pat jūdi gribēja tevi nomētāt akmeņiem, un to atkal jau dodies turp – Jēzus atbildēja, vai dienai nav 12 stundu? Ja kāds staigā dienā, tas nepiedauzās, jo tas redz šīs pasaules gaismu. Bet ja kāds staigā naktī, tas piedauzās, jo viņam nav gaismas. To viņš teica un pēc tam saka viņiem, mūsu draugs Lācars ir aizmidzis, bet es eimu viņu modināt. Mācekļi viņam sacīja, kungs, ja viņš aizmidzis, tad viņš izvesuļosies. Bet Jēzus to bija zīmējis uz viņa nāvi. Viņi turpretīm domāja, ka viņš runā par miegu. Pēc tam Jēzus viņiem skaidri saka, Lācars nomirs. Un es priecājos jūsu dēļ, ka es nebiju tur, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Tad Toms augsts dvīni sacīja pārējiem mācekļiem, iesim arī mēs, lai kopā ar viņu mirtu. Kad Jēzus tur nonāca, viņš to atrada jau četras dienas guļam kapā. Bet Betānija bija netālu no Jeruzālēmas apmēram 50 stadiju. Un daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai iepriecinātu viņas par viņu brāli. Marta dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretīm, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Marta sacīja Jēzum kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Jēzus viņai saka, tavs brālis celsies augšām. Marta saka viņam, es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām pastarā dienā. Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu to tici? Viņa saka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Un tos acīs viņa aizgāja un pasauca Mariju, savu māsu, tai paslapšu sacīdama. Mācītājs atnācis un tevi sauc. Bet viņa to dzirdējusi steigšus ceļas un dodas pie viņa. Bet Jēzus vēl nebija iegājis ciemā, bet vēl atradās tanī vietā, kur Marta viņu bija satikusi. Tad jūdi, kas bija pie viņas mājā, lai viņu iepriecinātu, redzēdami, ka Marijas teikšas cēlās un izgāja sekoja tai būdam tanīs domās, ka viņa iet uz kapu, lai tu raudātu. Kad Marija nonāca tur, kur Jēzus bija, viņa to ieraudzījusi, metās tam pie kājām un sacīja viņam, kungs, ja tu būtu bijuši šeit, mans brālis nebūtu miris. Tad Jēzus redzēdams viņu raudam un arī jūdas raudam, kas viņai bija sakojuši garā aizgrābts noskuma. Un sacīja, kur jūs viņu esat likuši? Tie viņam saka, kungs nāc un redzi. Jēzus raudāja. Tad jūdi sacīja, redziet, cik ļoti viņš to ir mīlējis. Bet daži viņu starpā sacīja, vai viņš, kas atvēra aklā acis – nevarēja arī darīt, lai šis nenomirtu. Jēzus atkal sirdī aizgrābts nonāk pie kapa, tas bija alā, un akmens gulēja priekšā. Jēzus saka, noņemiet akmeni. Marta mirēja māsa saka viņam, kungs, viņš jau ož, jo ir jau pagājušas četras dienas. Jēzus viņai saka, vai es tev nesacīju, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Tad viņi noņēma akmeni, bet Jēzus pacēla acis augšup un sacīja, Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi paklausījis. Es jau zināju, ka tu katrā laikā mani paklausi, bet apkārt stāvošo ļaužu dēļ es to esmu sacījis, lai tie ticētu, ka tu mani esi sūtījis un to sacīs viņš stiprā balsī sauca. Lācar, nāc ārā. Un mironis iznāca, kājas un rokas tam bija autiem sasietas un seja aizsekta ar sviedrautu. Bet Jēzus sacītie, atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet. Tad daudzi to jūdu starpā kas bija nākuši pie Marijas un redzējuši, ko viņš bija darījis, sāka viņam ticēt. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu, ka varam lasīt to, un mēs lūdzam Tev, mēs lūdzam Tevi, mīļais svētais gars, ka Tu esi tas, kas mums to skaidro, ka Tu esi tas, kas runā uz mūsu sirdīm ka tas neesmu es, bet Dievs, ka tas esi, esi tu. Dievs, kas esi šajā vietā ar savu klātbūtni, savu tūmu. Dievs runā uz katru vienu. Un es tev lūdzu, lai tas dzirdētais vārds mums tiešām palīdzētu ikdienas dzīvē. Dievs, kad dzirdēto vārdu mēs varētu uzņemt ar ticību sirdī, Dievs. Dievs palīdz mums, lai Tavs vārds ir tas, kas runā uz mums lai tas aiziet no prāta līdz sirdī, lai mēs saprotam katrs viens personīgi, ko tu gribi mums katram vienam personīgi pateikt. Dievs runā arī uz manu sirdi, vadi mani kungs šeit. Tāpat pieskaries katram vienam, kas ir atnācis šeit. Paņem projām jebko, kas varētu traucēt, dzirdēt tev, piedzīvot tev, piedzīvot dziedināšanu, piedzīvot spēku, augšām celšanos, atbrīvošanu risinājumu savai problēmai, savai vajadzībai. Dievs palīdz mums noticēt šajā vietā, ka Tu esi klātesošs dzīvs, spēcīgs Dievs, kas spēj mainīt lietas un situācijas nevis kaut kad, bet tieši tagad, tieši šeit, tieši šajā vietā. Dievs dod mums šādu ticību, ka mēs varam ticēt Tev, ticēt tagad, uzticēties tagad, piedzīvot Tevi tagad. Dievs svētī uz to. Jēzus Kristus vārdā. Āmēn. Āmēn. Lai Dievs svētī savu vārdu. Es gribētu iesākt, iesākt ar, eh, ar to, ka Dievam nav bezcerīga situācija. Amen. Un, ja jūs pierakstiet, jūs varat pierakstīt svētrunas tēmu, un šodien ir Dievam nav bezcerīga situācija. Dievam nav bezcerīga situācija. Dievs ir brīnišķīgs. Ziniet, Bībelē rakstīts ir, ir daudz vietas rakstīts par to, kāpēc Dievs ir nācis, kāpēc Kristus ir nācis, bet viena vien no rakstvietām tur ļoti skaidri teikts, ka viņš ir nācis, lai izrādītu vēlna darbas. Amen. Viņš ir nācis, lai izrādītu vēlnu darbus. Viņš ir nācis, lai mēs ticētu viņam, lai mēs noticētu tam, kāpēc viņš ir nācis un ko viņš ir nācis šeit darīt, ka mēs tiešā vārda nozīmē ticētu uz viņu. Manuprāt, tas ir tas, ko Jānis grib mums šeit parādīt, ko Dieva gars grib mums parādīt un atklīt, atklāt eh, šajā stāstā, lai mēs, tur, kur mēs šodien esam savās situācijās, ka mēs savu ticību liekam uz Kristu. Ja Jo Bībelē teica, ka no ticības taisnēs dzīvos. Ticība ir tā noteicošā. Jā, ticība. Un ir, labi, ja ir ticība. Jā. Amen. Jā, vai tu tici uh, Jēzum Kristum, vai tu tici uh, tam, ka Jēzus ir atnācis izrādīt vēlnu darbus, vai mēs, vai mēs spējam visi noticēt, kad nav bezcerīgu situāciju, vai tomēr mēs pieļaujam domas, ka uh, šī situācija, jā, šī situācija, jā, bet šī tiešām, šī ir bezcerīga situācija. Ļauj man tev pateikt šodien, nav bezcerīga situācija, nav bezcerīga apstākļi Dievam, un starp citu arī tu neesi bezcerīgs gadījums. Ja? Un vēl starp citu tavs vīrs un tavs sieva arī nav bezcerīgs gadījums. Pat ja tā izskatās, pat ja viņš jau miris ir garīgi, pat ja tur jau smirda, Arī tādā situācijā tas nav bezcerīgs gadījums, jo tas ir tas, ko mēs lasam šajā stāstā. Šis cilvēks, Lācars, viņš bija jau kapā, viņš jau oda. Un ņemot vērā visus tos apstākļus, kādi bija tajā zemē un visu to karstumu, mēs varētu domāt, ka šis cilvēks varbūt jau, jau teju, teju jau uz, da, uz tādu sadalīšanos bioloģiski. Ja? Viņš jau vož, Bet Jēzus viņai saka, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Es nezinu, kas tavā dzīvē ož. Es nezinu, varbūt tu pats od jau. Tava ticība, tavi sapņi. Jā, vienalga. Dievam nav bezcerīga situācija. Un es, un es gribu tiešām tevi šodien šeit tiešām stiprināt, iedrošināt, atgādināt vairākas lietas, Nav bezcerīgi gadījumi. Kaut, kaut mēs visi varētu noticēt tam, ka, ka Jēzus spēja mainīt, ka Jēzus spēja palīdzēt. Ja? Kaut mēs spētu likt savu ticību šodien uz viņu. Amen. Esmu bijis daudzās situācijās savās dzīvē, kuri licies bezcerīgi, bet paldies Dievam, esmu dzīves vēl šodien un to pašu jūs varētu teikt arī par sevi. Daudz no mums mēs nebūtu, ja nebūtu Kristus, ja nebūtu viņu piedzīvojuši. Nav bezcerīgu gadījumu. Amen. Nav bezcerīgu situāciju un arī tu neesi bezcerīgs gadījums. Pat ja tu tā domā. Vai ne? Ko? Tu tici tam? Slavu Dievam. Un es gribētu, gribētu pievērst eh, uzmanību vairākām lietām šeit 11. nodaļā tā lasot un domājot – Dievs atklāja vairākas lietas, un no tām es gribētu padalīties ar jums. Un viena no pirmajām lietām, ko, ko jūs varat sev atzīmēt, ir, ir, ir jautājums. Ir jautājums, un jautājums ir, ko, ko uzdod, ne jautājums, bet, nu jā, tas arī būs jautājums. Bet trešajā pantā, tur ir tādi vārdi. Tad abas māsas sūtīja viņam ziņu, kungs, redzi tas, ko tu mīli, guļ slims. Un mans jautājums šeit ir, vai, brāļi mās, vai tas ir iespējams? Vai tas ir iespējams, ka tie, kas mīl Dievu, Tie, kas mīl Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku, ir nodevuši savus dzīves viņam, kalpo viņam, sako viņam, ziedo viņam sevi un arī līdzekļus un dara Dievu prātu un tos, kurus Dievs mīl. Vai tas tā var būt, ka viņi arī var iet cauri dažādiem izaicinājumiem, dažādiem pārbaudījumiem, grūtībām, piedzīvot savā namā slimības, piedzīvot savā namā nelaimes, nāvi, nāves klātbūtni? Vai tiešām tas tā var būt, ka tie, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, var piedzīvot to, ka viņam tiek paņemts bērns projām vai kāds tuvinieks nomirs, jebšu viņi ir lūguši, jebšu viņi ir prasījuši Dievam, kungs redzi tas, ko tu mīli, guļ slims un tomēr Dievs pieļauj, ka tas cilvēks, tas mīļais, dārgais tiek paņemts prom. Vai tiešām tas tā var būt? Un, ziniet, lasot Dievu vārdu, mēs redzam, ka tas tā var būt. Tas tā var būt, un tas ir labi, ja mēs to zinām, ka tas tā var būt, lai, lai mēs savā dzīvē kaut kur neviļamies vai nepiedaudzamies. Piemēram, ebreju vēstulē 11. nodaļā mēs arī lasām par ticību, kas ir ticība, un tad tur tiek uzskaitīti visi tie ticības varoņi. Bet tad vēl tālāk tur ir teicis, ka viena daļa viņi cīnījās, uzvarēja un lauvām rīklis plēsa un pīlis ieņēma un tā tālāk, bet tajā pašā laikā otri atkal klejoja apkārt un viņi tika zāģēti un nicināti un spīdzināti, un viņi visi Un viņi visi ir ticības varoņi, viņi visi ir likuši savu cerību un ticību uz Dievu. Bet tomēr katram tas liktenis, jeb tas ceļa gājums atšķīrās. Un es gribētu teikt, ka vieni piedzīvos varbūt daudz uzvaras un varbūt maz piedzīvos ciešanas un grūtības, bet varbūt kādi piedzīvos varbūt vairāk tās ciešanas un grūtības. Mēs nezinām uz visām lietām atbildes, Bet te ir jautājums, vai tas tiešām tā var būt. Un Dieva vārds mums atklāja, ka tas tā var būt. Ka tas tā var būt un lai mēs neesam pārsteigti. Un ir labi, ja mēs nonākam kopā ar Kristu ģedzemenes dārzā un saņemam atklāsmi par šo biķeri, par šo ciešanu biķeri. Jo atcerieties, ja es Tur kāda mamma nāca pie Jēzus teica, vai nevarētu mani abi divi dēli sēdēt, viens tev pa labo, viens tev pa kreiso. Un ko Jēzus to atbildēja? Jēzus to atbildēja un teica, man nav tādas varas to darīt, bet biķeri gan jums vajadzēs dzert. Un es domāju, agri vai vēl mēs varam piedzīvot izaicinājumus, pārbaudījumus, slimības klātbūtni savās dzīvēs, pie saviem bērniem, tuvākiem cilvēkiem, piedzīvot dažādus apstākļus. Mēs varam piedzīvot nāvi savā namā, mēs varam piedzīvot arī to, ka kāds varbūt no mīļajiem tiek paņemts. Jā, mēs visu to varam piedzīvot. Kā es jau teicu, mums nav varbūt atbildes uz visiem jautājumiem, un manuprāt, būtu nepareizi izvilkt no šīs vietas kaut kādu mācību vai uz vienu pusi vai uz otru. Bet skaidrs ir viens, ka mēs varam ar šīm lietām savā dzīvē sastapties. Un, manuprāt, par to arī ir šis stāsts, ka šie cilvēki, kuri bija piedzīvojuši Kristu savā dzīvē, eh, tāpat eh, Marija, kura bija svaidījusi viņa kājas ar saviem matiem, žāvējusi, tāpat Marta, ja, kas rūpējās, kā izpatikt tam kungam, tas pats Lācars, Šeit mēs lasām 5. pantā, ka Jēzus šos cilvēkus ļoti mīlēja, bet Jēzus mīlēja Martu, viņas māsu un Lāceru. Viņi mīlēja viņu un viņš mīlēja viņus un tomēr viņi piedzīvo savā namā gan šo slimību, gan arī šo nāvi. Atcerieties arī Ijāba grāmatu. Ijāba grāmatā pirmajā nodaļā mēs lasām par kādu vīru, Un tur mēs lasām par viņu, ka viņš bija dievbijīgs vīrs, viņš mīlēja Dievu. Jebšu viņš nebija nu, piedzīvojis Dievu tādā ļoti īpašā veidā, kā mēs nodeļas beigās atklājam. Viņš eh, ticēja Dievam no dzirdētā, ko cilvēki bija stāstījuši, bet viņam pašam vēl nebija tāda sastapšanās ar dzīvo Dievu. Bet tas, ko kādi teica par Dievu, viņš paņēma to nopietni savā dzīvē un pielietoja Dievu principus. Un mēs lasām, ka šis vīrs bija uh, pazīstams visā tajā ap, apkārtnē. Viņš bija ļoti turīgs, ļoti bagāts, viņš bija ļoti dāsns, devīgs, viņš palīdzēja nabagiem un tā tālāk, tā tālāk. Viņam bija bērni, viņam bija ļoti daudz mantības. Un tad mēs lasām tajā pirmajā nodaļā, ka piepieši vienu dienu šis dievbijīgais cilvēks, kurš mīl Dievu, kurš dzīvo pēc Dieva principiem, kurš ir visiem pazīstams un dara labu, ir labdaris. Piepieši vienā dienā viņš praktiski pazaudēja visu, kas viņam ir. Vai tas tā var būt, vai tas tā var notikt? Jā, tas tā var notikt. Viņš piedzīvo to. Un ik pēc kaut kāda laika nāk kāds un saka, tev tika paņemts tas un tur nomira tas un gāja bojā tas un lopi tika tur, vai ne, iznīcināti un kādi tur paņēma un beig beigās tad atnāk un saka, ka nams sabruka un tev bērni tur bija, viņi bija sanākuši kādu pasākumu un viņi visi ir gājuši bojā vienā dienā. Viņš pazaudēja visu, kas viņam bija. Visu. Un interesanti, kad mēs lasām nodaļas beigās, tur rakstīts, ka pie visa tā, kas ar viņu notiek, viņš neizteica nevienu aplamu vārdu. Viņš neizteica nevienu vārdu eh, pret Dievu. Tur rakstīts tieši otrādāk, viņš deva godu Dievam. Un tad viņš saka, Kails, es esmu ienācis šajā pasaulē, un Kails, es arī aiziešu. Brāļi, māsas, lai Dievs palīdz mums, lai Dievs dod arī mums tādu saprašanu, kaut mēs varētu situācijās, tādās situācijās, tādos izaicinājumos neapgrēkoties ar vārdiem, bet ka mēs varētu dot godu Dievam. Un es zinu personīgi no savas dzīves, tas nav viegli. Es nesaku, ka tas ir viegli. Tas nav viegli. Un reizēm tas paprasa varbūt vairākas dienas, kamēr tu vispārībā saproti, kas notiec un spēj vispār muti atvērt un vispār pieiet pie bībeles un dziedāt un slavēt un tā tālāk. Tas paprasa mums kaut kādu laiku. Neviens jau nesaka, ka tas ir viegli. Iabam tas laiks arī tie seši mēneši nebija viegli. Un mums kādreiz liekas, kad mēs ejam cauri tādiem izaicinājumiem, tādām grūtībām, pārbaudījumiem, slimībām, nāvēm, mums liekas, ka tas tā vilksies visu mūžību. Mēs tā jūtamies. Un daudz no mums mēs gribētu kaut zemi atvērtos un kungs mūs paņemt projām, jo mēs netiekam galā ar šīm situācijām, ar savām emocijām. Mums ir grūti un mums liekas, ka neviens mūs nesaprot. Mēs jūtamies ļoti līdzīgi kā mācekļi laivā. Jēzus viņiem teica, krastā mēs dosimies uz to pusi, mēs, ies, mēs, mēs brauksim, mēs ejam uz turienu. Un tad šajā ceļa posmā viņi piedzīvo grūtības, viņi piedzīvo vētras, un Jēzus guļ. Un Jēzus guļ, un, un mācekļi mēģina kaut ko darīt, glābt situāciju. Viņu ticība vairāk nav uz Kristu, viņu ticība ir zudusi. Viņi ir panikā, viņi ir izmisumā, līdzīgi kā mēs. Mums jau gribās teikt, kā Pēters teica, kungs, Ja visi no tevīm atteiksies, tad es nē, es iešu un miršu kopā ar tevi. Mēs visi tā domājam, mēs, mēs visi tā gribam. Bet, kad mēs piedzīvojam šīs situācijas, tad mēs uzzinām, cik daudz ir šīs ticības mūsos. Mēs uzzinām šajā situācijā patiesībā ļoti daudz par sevi, un savu sekošanu Kristumu un savu ticību un savu zināšanas par viņu tieši šajās situācijās. Un mācekļi ir izmisumā, un viņi, viņi iet pie Jēzus, un viņi saka, Jēzu, un Nicen, ko viņi saka, Ijāps to neteica. Bet mācekļi teica, vai tev nerūp, vai tev nerūp, ka mēs ejam bojā, vai tev nerūp? Jums kādreiz nav bijusi tāda doma, Ka tev kaut kas dārgs ir paņemts projām, varbūt kāds bērns vai, vai kāds tūs cilvēks, varbūt tās tavs biznes ir izjūts vienkārši pa detaļām. Kāpēc ar mani tas notiek? Kur es esmu sagrākojis? Ja? Ko es esmu Dievs izdarījis nepareizi? Kāpēc tu paņem bērnu? Kāpēc, kāpēc tu paņem biznesu? Kāpēc tu, kāpēc tu man atstāji pliku? Kas notiek? Un ziniet, šajā stāstā neviens nesaprot, kas šeit notiek. Neviens no šiem cilvēkiem, kas atrodas šeit, neviens nezin, kāda ir Dieva griba. Un vienīgais, kas šajā stāstā zina Dievu gribu, ir Kristus. Vienīgais, kas zina, kāda ir Dieva griba šajā situācijā, ir Kristus. Un tiklīdz šīs māsas deva ziņu Jēzum, par sava brāļa slimību, tad 4. pantā mēs lasām, Jēzus to dzirdējis, sacīja, šī slimība nav uz nāvu, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Neviens nesaprat, ko viņš teica. Bet Jēzum bija uzreiz skaidrs, kāda ir Dieva griba šajā situācijā. Dievs zināja. Viņš zināja. Un ziniet, par ko tas man runā? Tas runā man par to, ka Dievs atklāja mums savu gribu caur Kristu. Dievs atklāja mums savu gribu un ko viņš grib darīt vai dara caur Kristu. Un Kristu savukārt mēs atrodam Dieva vārdā. Kristus ir tas logos, viņš ir tas Dieva vārds, logos un rema. Un caur vārdu viņš atklāja mums šajās situācijās savu gribu. Tāpēc es tevi iedrošinu, dargais brāl mās, šādās situācijās griezies pie Kristus, jo viņā ir apslēpta tava atbilde vai risinājums vai Dieva griba. Jo nekur citur mēs to neatradīsim un neuzzināsim. Viņā ir apslēpta Dieva griba. Kristus zina, Dieva vārdā ir Dieva griba mūsu situācijā. Amen. Bet tajā brīdī, tajā brīdī, Tas nav viegli. Bet tā ir viena no pirmajām lietām, kas, manuprāt, ļoti svarīga ir, un ka mēs paņemam to pie sirds. Jo daudzi varbūt ir kļuvuši par ticīgiem cilvēkiem, un daudziem ir teikts, viss būs kārtībā ar Jēzu, viss rulē, viss notiek, nav problēmas, dzīve ir skaista un jauka. Jā, tas tā ir. Bet to vajag dabūt šeit iekšā. Tas nav šeit tas ir šeit. Un ja tas ir šeit, ja tev ir dzīve un spēcīga ticība, ir šis briedums, jā, tad būs, ka neatkarīgi no situācijas tu līdzīgi kā ījāps, tu neizteiks nevienu aplam vārdu, ne bērēs, ne biznesa sabrukumā, bet tu dosi Dievam godu. Bet tas runā par briedumu, tas runā par ticību. Jēzus jau neteica vienkārši, lai lietas notiek. Un no, nē, viņš teica, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu varenību. Ir vajadzīga ticība šajā situācijā. Un ticība mums dod Kristus, Dieva vārds dod mums ticību. Un nekur citur mēs to neatradīsim. Daudz ir vīlušies, daudz ir aizgājuši no baznīcām. Tāpēc, ka Dievs nedara vienmēr visu labu. Ir labi, ka mēs zinām cauri visai Bībelē, ka mēs ņemam visu to kopumā, kas tur ir rakstīts. Un tad, kad mēs piedzīvojam kaut ko, kādas grūtības vai pārbaudījums, mēs, mēs lūdzam Dievu. Un ejam pie Kristus un mēģinam saprast, kāda ir Dieva griba šajā situācijā. Mēs 5. mūzes grāmatā, piemēram, lasam 8. nodaļā par to. Dievs saka, iemesls, kāpēc jūs vedu cauri tūkstnesim, iemesls, kāpēc es pieļauju to un to un to, ir tāpēc, lai pārbaudītu, lai jūs paši atzītu, kas ir jūsu sirdsprātā. Es gribēju redzēt, ko jūs darīsiet šajās situācijās, vai jūs liksiet savu cerību uz manīm, vai jūs liksiet savu cerību uz saviem muskuļiem, vai uz Ēģiptes dieviem – Kāpēc Dievs dar ne man tev teikt? Priekšā tas ir tā vai tā. Kā es jau teicu, es negribu izcelt kādu mācību no šīs vietas, bet es gribu vienkārši tevi iedrošināt. Neesi pārsteigts, neesi vīlies, ja kaut kas tāds notiek. Bet ej pie Kristus. Ej pie Kristus. Tā ir pirmā lieta, ko mēs visi varam darīt šajā situācijā, ir griezties pie Jēzus un kungs redzi tas, ko tu mīli guļ slims. Lai kas arī nebūtu. Mēs arī Lāceru varam attiecināt uz savām situācijām, uz eh, sapņiem. Vienalga. Kaut kas nav kārtībā, kaut kas neiet. Kaut kas tāds, Dievs, ko tu ļoti mīli, kaut kas tāds, ko tu esi man devis, kaut kas tāds, kas ir ļoti dārgs, tas nestrādā manā dzīvē, tas nenes augļus. Mana ticība nenes augļus, Dievs, kas notiek? Mani sapņi nenes augļus, es nekur, es stāvu uz vietas, es riņķoju pa apli, nekas nenotiek, Dievs. Ir labi, ka mēs visu to nesam Dievu priekšā. Tā ir pirmā lieta, ko mums vajadzētu darīt. Neesi pārsteigts. Neesi pārsteigts. Otrā lieta, kam es gribētu pievēršēt uzmanību, ir, ir Jēzus reakcijai šajā situācijā. Šīs māsas sūta viņam ziņu par savu brāli. Un sestajā pantā mēs lasām saņēmis ziņu, ka viņš ir slims, viņš vēl divi dienas palika tai vietā, kur viņš atradās. Un tikai pēc tam viņš saka mācekļiem – iesim atkal uz jūdeju. Tā otra lieta, ja tā otra doma, ko es gribētu šeit izcelt, nevienmēr viss notiks tā, kā mēs esam iedomājušies. Nevienmēr viss notiks pēc mūsu scenārija. Un viss, kas šeit notiek, notiek ļoti neloģiski un varbūt pat ļoti necilvēciski. Jo mēs visticamāk kā cilvēki šajā situācijā rīkotos savādāk. Mēs negaidītu. Tas, kurš ļoti mīl mūs un tas, kuru mēs ļoti mīlam, uz, uzzinādam par šī cilvēka stāvokli vai situāciju, visticamāk mēs sazināsimies, mēs aizbrauksim, mēs kaut ko darīsim, bet mēs neieņemsim tādu stāvokli, ka Nē, mēs tagad nebrauksim. Nē, mēs tieši otrādāk, mēs iežālojamies, bet tas nenozīmē, ka Dievs šeit neiežālojās. Bet Jēzum ir atklāta Dieva griba. Kā tas viss notiks? Katrā gadījumā viss, kas šeit notiek, nenotiek pēc cilvēka scenārija. Te notiek viss pēc Dieva, un šeit neviens nezin un nesaprot. Jūs ziniet, mēs dzīvē būsim ļoti daudzās situācijās – kur darbosies Dieva scenārijs un ne mūsējais. Kaut kur vecajā derībā ir teikt tādi vārdi, ka Dievs nedarīs pēc mūsu domām, ka viņa ceļi nav mūsu ceļi un viņa domas nav mūsu domas. Ja? Cik labi ir pazīt Dievu, tik personīgi, lai zinātu viņa domas un viņa ceļus. Bet mēs bieži vien varam piedzīvot to, ka Dievs neies mūsu ceļus. Mums ir jāiet viņa ceļu. Un tāpēc mums ir jāpazīst viņu. Un atkal šeit es gribu iedrošināt tev nepievilies. Ja? Es domāju, arī šeit ļoti daudz cilvēku ir vīlušies un aizgājuši no Dieva vai aizgājuši no baznīcām tikai tāpēc, ka lietas nenotiek tā, kā viņi grib, lai notiek. Es dzirdēju vienu vakaru, viens, vienā svētbrīdī kāds mācītājs teica tā, ka viņš nelūdzo Dievu par tiem cilvēkiem, kas iznāk priekšā, kas jau zina, kā visam ir jānotiek. Viņi nāk nevis priekšā, lai aizlūdz par viņiem salauzti ar ticību uz viņu, bet viņi nāk priekšā, viņiem ir scenārijs, kā visam ir jānotiek. Un šis mācītājs saka, es par tevi nelūkšu. Nākamais. Nav jēga, laika izšķērdēšana. Tur nekas nenotiks, jo cilvēkam ir savs scenārijs. Atcerieties, eh, vecajā derībā kāds virsnieks, kurš bija ļoti smagi slims, viņam tika dots padoms, lai viņš aiziet uz, uz, uz jūdeju un eh, <clears throat> pie kāda pravieša, un ka viņš Dievu lūgs, viņš kļūs vesels. Atcerieties to stāstu. Un eh, viņš atnāk, atnāk uz to vietu, un viņam jau ir scenārijs galvā, kā visam ir jānotiek. Viņam vajadzēs iznākt ārā, viņam vajadzēs teikt kādus vārdus, tad viņš, tad viņš ar eļļu darīs tā un tā un tā. Un viņš tagad nonāk tur, un nekas nenotiek pēc viņa scenārija. Nekas. Pravietis paliek tajā savā mājiņā, viņš savam kalpam saka, izai ārā, pasaka viņam, lai viņš iet uz Jardānu un tur septiņas reizes, kā saka, kā piekšā un ārā, un viņi visi zināja, kāda ir Jardāna. Un tad viņš arī saka, vai nav labākas upes? Ir labākas upes. Mums visiem patīk smiltiņas, pa smiltiņām smuki ieiet iekšā un peldēties, bet Jardānas krasti bija ļoti, ir, ļoti tādi uh, uzreiz ar kante, ja, uzreiz dziļums, dubļainas, vienmēr līkumi un trauti, vai nevar kaut ko labāk? Un viņam bija pretenzijas, viņš bija apvainojies, nekas nenotiek tā, kā es gribu, un, un vai nav labāk ūdeņi un tā tālāk, Jārdān. Un tad kāds no viņam tiem virsniekiem saka, nu beidz, ja, vienkārši aizēj, varbūt notiks. Un viņa aizbrauca, un viņš septiņas reizes ielīda, izkāpa ārā un notika. Bet šis cilvēks varēja apvainoties ja, un aiziet slims. Un es domāju, cik daudz brāļu mās aiziet tā arī nepiedzīvo, nepiedzīvodami augšām celšanos, nepiedzīvodami spēku. Tāpēc, ka kaut kur pusceļā ir apstājušies, apvainojušies uz Dievu, uz cilvēkiem, uz draudzēm, tāpēc, ka nenotiek tā, kā viņi iedomāja. Un, ziniet, šodien mēs dzīvojam laikme, laikmetā, mums apkārt ir tik daudz viskaut kas un mēdījos, mēs varam klausīties un grāmatas, un viens saka tā, vienam ir 10 punkti, kā vajag darīt, vienam ir 50 punkti, grāmatas dari tā un šitā, un mēs visi zinām, kā jau vajag. Bet patiesībā mēs redzam, kur esam nonākuši, ja? Mums vajag Dievu spēku. Un mums vajag sakot Dieva scenārijam un ne cilvēku. Amen. Un, <clears throat> un caur visai bībelē mēs lasot, mēs redzam, cik daudz situācijas ir, ir, ir neloģiskas un cilvēku prātam nesaprotamas. Piemēram, Dievs runāja uz Noā. Viņš saka, es gribu, lai tu šajā vietā sev šķirstu. Kur? Šeit. Bet te nav ūdens. Cel. Neloģiski. Prātam neaptveram. Visi viņu uzskatīja, kā Mārts saka, pilnīgs kuku. Jā. Jā, simts gadi viņš sludina visiem tiem cilvēkiem, visiem tiem pagāniem, kas pielūdz svešas dienas Dievus, viņ, viņš runā par lietu, viņš runā par sodu. Neviens netic tam, ko viņš saka, izsmēja viņu par to, ka viņš ceļš šķirstu tur, kur vispār ūdens nav. Bet pagāja simts gadi un notika. Un notika tas, ko Dievs bija teicis. Pasakiet, vai tur ir loģika celt kuģi tur, kur nav ūdens? Nav. Ja. Un tomēr. Tad mēs lasām vēl, ka Dievs veda Izrēlu apsolītajā zemē. Interesanta bija Dieva stratēģija attiecībā uz, uz Jēriku. Atcerēsimies, viņi visi ir karavīri. Un stratēģija ir tāda zēni, mēs nemetīsim šķēpus, nešausim, mēs staigāsim apkārt. Sešas reizes iesim apkārt, septītajā bļausim. Kas pa stratēģiju Dievam? Un es domāju, kā karavīriem, vai mēs neizliksimies par ākstiem tur. Un es iedomājos tos vīrus, kas uz Jērikas mūra bija, kas sargāja, kas skatījās uz viņiem, ka viņi tur gāja apkārt un kaut ko tur dziedāja vai runāja vai izsmēja viņus, teica āksti un visādi – bet septītajā dienā, kad viņi bļāva, mūri sabruka, viņi iegāja iekšā, viņi uzvarēja. Kāda ir Dieva stratēģija? Ļoti neloģiska un cilvēku prātam neaptveram un nesaprotam. Bet tā Dievs mēdz darīt. Viņš nedara tā, kā mēs esam iedomājušies, viņš dara savādāk un arī šeit. Jēzus rīkojās savādāk. Tā vietā, lai ietu, viņš vēl divas dienas nogaida. Un tad, kad viņš atnāk, tad Lācers jau četras dienas jau ir kapā un viņš jau ož. Un mums gribētos domāt, Jēzus tev tiešām nerūp. Ja tu būtu bijis šeit, tas tā nebūtu noticis. Bet patiesībā Dievam ļoti rūp. Un Dievam rūp ne tikai tu un tava situācija, bet visi, kas tev apkārt dzīvo. Un šajā situācijā Dievs gribēja, lai visi notic, kas ir Kristus. Ja? Lai visi notic, kas ir Kristus. Un vēl viena lieta, ko mēs varam mācīties no šīs vietas, ir par lūkšanu vai gaidīšanu uz Dievu. Jūs ziniet, būs situācijas mūsu dzīvē, kad mums vienkārši vajadzēs gaidīt uz Dievu, gaidīt uz Viņa palīdzību. Mūsu spēku un resursu, mūsu muskuļi neko nepalīdzēs. Mums vajadzēs gaidīt, kad Dievs atvērs savus debesis un svētīs gaidīt. Un 40. psalmā tur brīnišķīgi vārdi, kur Dāvids saka, es gaidīju, gaidīju to kungu, un viņš noliecās pie manis, viņš uzklausīja manu lūkšanu, un viņš izvilka mani ārā no dubļiem un cēla manas kājas uz cietas klints, un viņš lika manā mutē jaunas slavas dziesmē. Un arī ebreja vēstulē desmitajā nodaļā Tur ir teikts pēdējos pantos, lai mēs neatmetam savu cerības drosmi, jo tā ir liela alga. Tam, kam, tam, kam jānāk, tas nāks un nekavēsies. Tur tāda vārda, manuprāt, ir rakstīta. Tam, kam jānāk, tas nāks un nekavēsies, bet neatmet savu cerības drosmi. Un tomēr, cik daudzi neizprodami, neizprasdami Dieva gribu neizprastami, kā Dievs rīkojās vai darbojās, nenotiek pēc viņu prāta vai pēc viņu scenārijiem, viņi apvainojās uz Dievu un cilvēkiem sev apkārt, un tā arī nepiedzīvo Dievu spēku. Varbūt tikai drusiņi vēl palika. Un ienāk apvainošanās, un ienāk rūgtumi, un cilvēks staigā ar savām problēmām. Dievs grib pagodināties tavā situācijā. Amen ej pie Kristus, jā, meklē viņu vaigu, lasi Dievu vārdu, es ticu, ka Dievs atklās tev savu gribu tavā situācijā un Dievs tev palīdzēs, jo nav tā, nevajag tā par Dievu domāt, ka Dievs, Dievam mēs nerūpam, mēs ļoti Dievam rūpam. Un Jēzus ja teica, šī slimība nav uz nāvu, bet Dievam par godu. Un kas zina, varbūt tieši tava situācija arī šodien tur, kur tu esi, vienalga, vai tas ir kāds tūs cilvēks, ar ko tev ir ļoti smagas problēmas un grūtības – varbūt tas ir dēls, kurš lieto narkotikas un dzer, un tu nezini, kā tik galā, vai tas ir tavs vīrs, kurš atkrits un aizgājis projām. Es atceros, ka mūsu mācītāja sieva, mūsu mācītāja sieva stāstīja, nu, mana mācītāja, Ingūna Lisinska uh, zina. Uh, mans mācītājs bija Džerijs Broderiks un Venesa Ogrē. Un viņa stāstīja, ka arī viņas dzīvē bija tāds moments, kad viņas vīrs, uh, atkrita, jeb šo viņi bija gājuši uz ielām un evaņģilizējuši, un Dievs viņus bija aicinājis iet misijā, viņi bija nu, tādi evaņģēlisti. Un tieši tajā laikā, kad viņi bija sapratuši, ka Dievs viņus aicina misijā, un viņi gāja apkārt un stāstīja un liecināja, notika kaut kāds tāds pagrieziens, viņš krita. Viņš krita. Un pieci gadi viņš atradās šajā krišanas stāvoklī, kad viņš lietoja alkoholu, nāca mājā dzēris. Ko sieva darīja? Sieva lūdza Dievu un gaidīja uz to kungu. Un gaidīja, un gaidīja vienu dienu, otru gadu, divus, trīs, piecus. Gaidīja. Un Dievs noliecās un uzklausīja, un Dievs izglāba. Un zin, ko liecināja vēlāk viņas vīrs? Šeit katreiz, kad es nācu mājā, Es redzēju Kristu tevī. To mīlestību, to, ka tu mani nekapāji un ar pannu nesiti un nedzini man ārā. Pieci gadi. Es gaidīju, gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās. Viņš palīdzēja. Jūs ziniet, mēs dzīvojam tādā laikmetā, mēs visu gribam tā, ātri, tagad, tulīt. Un ja tas tā nenotiek, mēs apvainojamies un mēs aizējam. Te nekas nenotiek. Kādreiz ir jāpaliek lūkšanās un jāgaida. Jāgaida uz Dievu, jāuzticās Viņam. Dievs ir brīnišķīgs. Amen. Trešā lieta, kam es gribētu pievērst šeit uzmanību, ir, ir no 17. panta, kad Jēzus tur nonāca, viņš to atrada jau četras dienas guļam kapā, bet Betānijā bija netālu no Jeruzāles apmēram 15 stadiju Un daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai iepriecinātu viņas par viņas brāli. Marta dzirdējusi, ka Jēzus nāk izgāja viņam pretīm, bet Marija palika mājās sēžot. Jūs ievērojat 17. un 19. pantā rakstīts, kad Jēzus tur nonāca, Jēzus nonāca tur. Tagad viņš ir atnācis situācijā, viņš ir ienācis iekšā, te viņš ir. Viņš nav aizgājis vēl līdz kapam, bet viņš jau ir ienācis tur. Un 19. pantā mēs lasām, un daudz jūdu arī bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu viņus. Tur ir atnācis Jēzus, kurš ir vēl ārpus pilsētas, un liekas, ka viņš kaut ko gaida. Un tur ir cilvēki, kas ir atnākuši, lai mierinātu, lai iepriecinātu. Un tā trešā lieta, ko es gribētu šeit arī izcelt, ir, ka šādās situācijās mums būs izaicinājumi. Mums būs tāda izaicinājuma, ka mums vajadzēs izvēlēties, izdarīt pareizes izvēles uz vienu pusi vai uz otru pusi. Vai ticēt cilvēkiem, vai ticēt Kristum, vai ticēt apstākļiem, sajūtām, vai ticēt viņam, viņa vārdam. Es nezinu, kā tas ir jums, bet man tas vismaz tā strādā. Ja, man ir jāizšķirās šādās situācijās, izaicinājumos, kam ticēt, vai ticēt savām jūtām, kas ir pielīdzināmas vētrām, Ja. Vai ticēt cilvēku mierinājumiem, ka visi gan jau būs labi, vai tomēr ticēt Kristum, izvēlēties, piecelties un iet pie Kristus, ticēt Viņam. Un varbūt tā šodien tev arī ir jāizšķirās, ja? vai ticēt lielākam vairākumam cilvēku, vai ticēt Kristum. Kāds Dievu vīrs vārdā mācītājs Jongi Čom, kādā situācijā, kad vajadzēja pieņemt ļoti svarīgu lēmumu, kā viņš raksta, viņš prasīja padomu saviem diakoniem. Un par cik tā ir liela draudz, tur bija ļoti daudz diakonu. Un kā viņš raksta, apmēram 600 diakoni bija pret to ideju vai domu, kas viņam bija. 600 bija pret to domu vai ideju, kas viņam bija. 600 pret. Viņš teica, nē, tas ir Dievs. Un tas ir jādara. 600 bija pret. Ko tu darīsi situācijā, kad 600 tev teiks, nē, tas nav no Dieva? Ko tu darīsi situācijā, kad visa draudz tev saka, nē, tas nav no Dieva? Tev ir jāzina. <laughs> Jā. Un mēs bieži vien būsim situācijās, kur, kur tikai Dievam ir zinām, tas risinājums un scenārijs. Un ja vien mēs spiedīsimies pie viņa klāt, mēs arī to zināsim. Uz kuru pusi? Kam ticēt? Sajūtām. Un jūs droši vien man piekritīsiet, ka liela daļa bieži vien izvēlās ticēt vairāk apstākļiem un sajūtām, tam, ko mēs redzam, tam, ko mēs jūtam, tam, ko cilvēki mums saka, mēs izvēlamies. Mēs izdarām izvēles. Un bieži vien mēs savus izvēles nepareizi izdarām tikai tāpēc, ka nav šī rūdījuma, nav arī pietiekošas skaidrības par rakstiem un atklāsmēm. Mums vieglāk kaut kā noticēt ir tiem dzirdamiem vārdiem, ko cilvēks izsaka savu muti, tam, ko mēs redzam vai jūtam. Bieži vien būs tādas situācijas. Un vēl viena lieta, ko, ko Dievs šeit atklāja, ir – interesanti, kad mēs tā skatāmies uz Martu šeit. Tur rakstīts, Marta dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretī, bet Marta palika sēžot. Marta izdarīja pareizo izvēli. Marta neizvēlējās palikt tur ar visiem tiem mierinātājiem, bet tiklīdz viņa dzirdēja, ka Jēzus ir atnākus, viņa aizgāja pretīm Jēzum. Bet Marija palika. Tu zini, Mēs varam Martu no vienas puses nosodīt un teikt, redz, kā viņa, nu, viņa izgāzās. Redz. Citā gadījumā viņa Jēzus atnāk un viņa tūlīt uzreiz pie maizītēm un kā izpatikt viņam. Marija bija izvēlējusies sēdēt pie Jēzus kājām. Bet šajā gadījumā, šajā krīzes situācijā, izskatās, ka Marta reaģē veselīgāk vēl labāk nekā Marija. Un ziniet, ko Dievs man šeit atklāja? Dievs atklāja to, ka tieši tāpat arī draudzē notiek. Mums katram vienam ir savas stiprās un vājās puses. Piemēram, varbūt tās tu esi cilvēks, kas ļoti mīli Dievu un, un, un tu baudi viņa laiku un klātbūt, un Dievu klātbūt ir tava topa tēma un tā tālāk bet tik līdz tu saskaries ar grūtībām, problēmām savā dzīvē, tu izgāzies. Savukārt, varbūt tās kāds cits draudzē, kuram tas Dieva klātbūt jā un tā, bet viņš tāds vairāk praktisks cilvēks ir. Un viņam tā Dieva klātbūtne ir tā kā darbā un mašīnā un darot darbus un tā tālāk. Viņš varbūt tās izgāžās uh, savās attiecībās, uh, Runājot, piemēram, ar tādu cilvēku, kuram ir ļoti dziļas un personīgas attiecības un stundām pavad laiku, viņš jutīsies nērti un, un nedaudz vainīgs, ka viņš nevar tik daudz laika pavadīt pie Jēzus kājām. Bet varbūt tās krīzes situācijā šis praktiskais cilvēks noreģēja pareizāk un izvēlās iet pie Jēzus. Tāpēc, manuprāt, nav gudri izcelt vienu vai otru vai nosodīt vienu vai otru. Mēs visi esam viens otram ļoti vajadzīgi. Mums katram ir savas stiprās un vājās puses. Un man liekas, tā, eh, tāda draudze, kas nosoda vājos vai vājās puses, nav gudra draudze. Mēs gudri ir darīt tā, ka, ka mēs tās vājās puses viens otrā apklājam, piesadzam ar savām stiprām pusēm. Ja es kaut kādā lietā esmu stiprs un mans brālis ir vāš, es viņam palīdzu, nevis viņu pazemoju. Vai lieku, lieku justies viņam slikti. Vai atkal otrādāk ir kādas sfēras manā dzīvē, kur es esmu vājš, ir labi, ja kāds man piesac un palīdz. Nevis atstāja mani eh, situācijā, redzot, ka es ar to netieku galā. Piemēram, man nav stiprā puse organizācija, nu, organizēt lietas. Varbūt to jūs esat jau pamanījuši. Tā nav mana stiprā puse. Līdz ar to man ir vajadzīgi kādi, kas man palīdz, kas mani piesat šajā sfērā. Nevis atstāja man, lai es zaudēju, un tā visi var pasmieties. Nu, redz, viņam nekas nesanāca. Manuprāt, tā nav gudra taktika. Un vēlns izmantos tādas taktikas, ja, lai iznīcinātu, lai sagrautu. Ja. Tāpēc vīri un sievas, jums ir ļoti, jo, mēs, ļo, mēs ļoti labi zinām par savām sievām, un sievas zina ļoti labi par saviem vīriem. Sieva ir tas cilvēks, kas ļoti daudz zina par savu vīru. Viņa vai nu viņu var pacelt, vai nu reāli vienkārši nokaut un nogāst. Tāpat arī otrādā. Vīri ļoti daudz zina par savām sievām. Vai nu var nogāst, vai nu var pacelt. Darīsim tā, ka mēs ceļam. Amen. Celsim viens otru, palīdzēsim viens otru tā vietā, lai smietos vai, vai atstātu cilvēku nelēmē ar viņa trūkumiem. Dieva vārds mums to nemāc. Dieva vārds mums māc palīdzēt. Amen. Tas ir brīnišķīgi. Tā kā mēs vienmēr būsim izvēles, izvēles priekšā šajās situācijās, kam ticēt, vai jūtām, vai atcerieties, Pēters arī viņš izvēlējās, kam noticēt pusceļā. Viņš noticēja viļņiem, viņš noticēja apstākļiem, un kas sāka notikt ar viņu, viņš sāka grimt. Atcerieties kādu vēl gadījumu, kur sinagogas priekšnieks, viņš atnāca pie Jēzus, Viņš pareizi darīja, viņš atnāca pie Jēzus, neskatoties to, ka viņam draudēja praktiski izslēgšana, jo viņš aizgāja pie Jēzus, ja, sinagogas priekšnieks būdams. Aiziedams pie Jēzus, viņš praktiski nostājās uzreiz pret, ja, pret varām, ja. Bet viņam bija tik smaga situācija ar meitiņu, ka viņš gāja pie Jēzus. Ja. Un atcerieties, kad Jēzus piekrita, viņš teica, labi, iesim, un šajā ceļā, atnāk cilvēki un saka, neapgrūtini mācītāji, jo tavu meitiņa jau ir mirusi. Atcerieties, ko Jēzus viņai teica. Ko Jēzus teica viņam? Turpini, iesim, ejam uz priekšu, ejam. Cilvēki teica, viss, beidzam, viņa ir mirusi, cauri apglabājumi, bet Jēzus teica, tici, tici, ejam. Un viņi iegāja namā, un Jēzus uzmodināja meitiņu no mirušiem. Mēs vienmēr būsim izvēles priekšā lai Dievs palūdz, palīdz mums, ka mums ir ticība Kristum, ticēt vairāk viņam nekā apstākļiem un cilvēkiem. Ceturtā lieta, ka mēs gribētu šeit pievērst uzmanību šajā situācijā, ir, ir viena lieta ir zināt, otra lieta ir ticēt no 22. līdz 27. pantam. Ievērojiet, kā Marta atbild Jēzum, bet arī tagad es zinu, ka visu, ko no Dieva lūgsi, Dievs tev dos, bet tagad es zinu, es zinu, es zinu. 24. pantā Marta saka viņam, es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām pastarā dienā. Citiem vārdiem sakot, uz visām Jēzus, Jēzus teiktajiem vārdiem, uz šiem iedrošinājumiem tā tālāk, viņa atbild, es zinu, kungs, es zinu. Bet, manuprāt, tas, kur Jēzus viņu ved šajā situācijā, ir uz ticību uz ticību. Un beig beigās Jēzum tas arī izdodās, norādot uz to, kas viņš ir, ka es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos arī, ja tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam, vai tu to tici, un tikai tad viņa saka, nevairs es zinu, kungs, bet viņa saka, jā, kungs, es ticu, no zināšanas uz ticību. Daudz mēs zinām par daudzām lietām, bet pasakiet man lūdzu, tas, ka mēs daudz lietas zinām, vai tas kaut ko maina tavā dzīvē? Tu zini, bet tu joprojām stāv uz vietas. Tu zini daudz par atmodām, bet kāpēc nenotiek atmoda tavā dzīvē? Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tu tikai zini. Un zināšanas arī prātā paliek, bet ticība ir kaut kas vairāk. Ticība ir ir saistīta, viņa ir kaut kā tiek savienota ar mūsu acīm, ausīm, ar mūsu rokām un kājām. Tā liek mums kaut ko redzēt, dzirdēt, ehm, rokām kustēties un kājām iet pareizajā virzienā. Tā ir ticība. Un viņa saka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk šajā pasaulē. Un interesanti, ka viņš šeit nesaka, jā, es ticu, ka tu spēj manu brāli uzmodināt no mirušiem, bet tas, uz kurien Jēzus viņu gribēja aizvest šajā situācijā, ir nevis, ka viņš vienkārši tic, ka viņš var no mirušiem uzmodināt, bet ka viņa notic, kas Kristus ir pats. Tu saproti to? Tas ir tas, ko Dievs vēlās arī, arī pie mums darīt. Viņš grib, lai mēs noticam tam, kas viņš ir kāpēc viņš ir nācis. Lai tajās situācijās mēs savu ticību liekam, nevis viss būs labi, bet mēs liekam savu ticību uz Kristu, kas viņš ir, jo viņš jau būs darītājs. Tas ir apbrīnojami, lai Dievs dod mums šo atklāsmi, ka mēs saprotam, kas Jēzus ir. Viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Pamēģini šos vārdus visu laiku atkārtot savā situācijā. Viņš ir augšām celšanās un dzīvība, augšām celšanās un dzīve, augšām celšanās, augšām celšanās. Tad viņš ir augšām celšanās. Dieva vārds ir augšām celšanās un dzīve. Lasot Dievu vārdu, tas man cels augšām, tas dos man dzīvību, tas dos man jaunu cerību. Es gribu lasīt vairāk Dievu vārdu, lai es augšām celtos savā situācijā, lai es nesēdētu. Jā, kungs, tiešām, tu esi augšām celšanās un dzīve, tu vari izmainīt man dzīvi. Tu saproti, līdz kam Dievs grib tevi un mani aizvest. Un katru grēcinieku, kurš ir miris, lai notic, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Atliek Kristu ielaist mums savā sirdī, kad notiek šī augšām celšanās un dzīvība. Amen. Tas mani aizrauj. Tas ir brīnišķīgi. Un beig beigās viņa saņem šo atklāsmi, ko ne miesa un asins viņai atklāja. Pēterim arī bija tāpatās, vai ne? Ja es prasa, kas es esmu un ko cilvēks saka, tas un tas, ko jūs sakat. Viņš saka, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un ko Pēters teica? Ja es teicu viņam, ne miesa un asins tev to ir atklājuši, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Ļoti līdzīgi vārdi ir. Marta saka tieši to pašu. Līdz tam Kristus grib mūs aizvest šajās sarežģītajās situācijās, lai mēs ticam uz viņu, lai mūsu fokus šajā situācijā nav uz apstākļiem, bet uz Kristu. Ja vien tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Bet ko vēlns grib? Vēlns grib mūsu acis dabūt uz leju, lai mēs skatāmies uz apstākļiem un oh, oh, šausmās, ārprāts, visi garām, nekas nenotiek, es eju projām. Tas pats mācītājs Jongī Čokādā gadījumā arī viņš teica, kad es attaisu acis vaļā, man paliek grūti. Viņš saka, es labāk viņus visu laiku turu ciet un eju uz priekšu. Es turu acis ciet, lai es eju uz priekšu. Un, ziniet, viņam, ja tā palasa tur pa viņa tiem gadījumiem, ja, varētu arī saprast, ka labāk viņa gadījumā bija acis turēt ciet nekā vaļā. Jo apstākļi un sarežģītas situācijas un, uh, bija pietiekoši daudz. Un visbeidzot, piektā lieta. Ir, eh, es to sauktu par mūsu atbildību. Ir Dieva un cilvēka atbildība. Ir Dieva un cilvēka. Un šajā stāstā mēs redzam, kad ir cilvēka un Dieva atbildība. Un mēs lasām no Jā, no 38. panta Jēzus atkal sirdī aizgrābts, nonāk pie kapa, tas bija alā, un akmens gulēja priekšā. Jēzus saka, noņemiet akmeni. Noņemiet akmeni. Un tas runā par cilvēku atbildību. Šeit Jēzus nedara brīnumu. Viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Viņš ir atnācis uzmodināt no mirušiem to, kas ir miris. Bet viņam nevajadzēja akmeni novelt. To akmeni vajadzēja novilkt tiem cilvēkiem, kas tur bija. Varbūt tas viens no iemesliem, varbūt viens no pēdējiem punktiem tavā dzīvē ir palicis, varbūt novilkt akmeņus. Varbūt tās tu esi spēris šo pirmo soli, tu esi gājis pie Jēzus, esi darījis, darījis zinām viņam savu vajadzību. Tu esi varbūt arī pietiekoši ilgi gaidījis uz viņu, esi gājis cauri dažādām situācijām, un tu joprojām gaidi uz viņu un uzticies viņam, ka viņš tev palīdzēs. Viss var gadīties, ka tu esi pieņēmis pareizes lēmumus savā dzīvē, tā vietā, lai skatītos to, tu izvēlies labāk lūgt, tu esi darījis pareizes izvēles. Tev ir arī šī atklāsme par to, kas Kristus ir. Bet, ziniet, Dieva gars bieži vien arī mūs ved arī pie tā, ja tas ir nepieciešams, ja tas ir nepieciešams. Viņš aizved mūs šajā situācijā līdz tai vietai, kur guļ kāds akmens priekšā. Starp tavu sapni vai starp tavu situāciju un tevi ir kāds akmens, kurš tevi ir jānovēj. Varbūt tas ir kāds grēks, kāda netaisnība, varbūt kādas rūgtums, kādas dusmas, kaut kas tāds, kas tev ir jānoveļ. Tā ir tava atbildība. Jūs ziniet, ka grēka nožēla tā nav Dieva atbildība. Tā ir tava un mana atbildība. Atcerieties, iesaist 59. nodaļā pirmajos divos pantos. Kas tur ir teikts? Tur pirmajā pantā ir teikts, ka Dieva roka nav par īsu un viņa auss nav aizskritus. Jūs neko nevar darīt šajā situācijā, tāpēc, ka grēks ir jūsu vidū. Un es droši varu teikt, un lasot dažādas grāmatas arī par atmodām, ka praktiski ir tikai viens iemesls, kāpēc kaut kas nenotiek. Un tas ir mīts, un tas ir pilnīgi garām, ka Dievam ir kaut kāds kalendārs, kad un kur notiks atmoda. Kāds sludinātājs Finēs teica tā, ka tas viss ir atkarīgs no tevis. Tas ir atkarīgs no draudzes, vai būs atmoda vai nebūs. Un zini, kas mūs visus vairāk vai mazāk attur no tā, ir tikai viena lieta. Tā ir neticība. Sāksim jau ar to neticību. Un kas ir neticība? Neticība ir grēks. Nemazam nevajag meklēt, kurš kādu ir nogalinājis, vai pīpē, vai dzēr, vai dusmojās, vai tur rūgtumus kādu. Pietiek ar vienu grēku – neticība. Neticība. Mēs visi zinām, bet mēs neticam. ebreju vēstulē, tur otrajā vai trešajā nodaļā, tur teica, ka viņiem dzirdētais vārds neko nepalīdzēja, jo viņi dzirdēto nebija savienojuši ar ticību. Un kas ir ticība? Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Mēs zinām, ka Dievs mūs ļoti mīl un Viņš grib, lai mēs sakojam Viņam, bet mēs tajā pašā laikā mēs vedam dubult dzīvi Mēs it kā mīlam Dievu, bet mājās turam varbūt kaut kādus selkus vai Dievus. Un kā jūs domājat, kur mēs varam ar to visu aiziet? Nekur. Vai mēs varam piedzīvot lāci ar augšām celšanos tādā gadījumā? Droši vien, ka ne. Vai mēs varam piedzīvot to, ka sapņi celsies augšām, lietas notiks? Visticamāk, ne. Kamēr nenovelsim to akmeni. Mans jautājums tev šodien, kas ir tas akmens tavā dzīvē? kas tev šodien ir jānoveļ, kas ir tas, pie kā tev šodien vajadzēs piestrādāt, lai noveltu to akmeni lai Dievs varētu kaut ko darīt tavā situācijā, lai tas tavs lācers celtos augšām, kurš jau smird. Pat ja smird, tas nekas, bet Dievs grib to augšām celt. Varbūt tava liecība jau sāk smirdēt tevī, tu ar viņu neko nedari. Tā vietā, lai kādam pastāstītu, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, tu viņu turi sevī. Un uzdod sev jautājumu, kad tu pēdējo reizi esi kādam pastāstījis, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Jūs ziniet, stāvošs ūdens, viņš ar laiku sāk smirdēt un apaugt. Kas ir tas lācars šodien tavā dzīvē, kuru tik ļoti Dievs mīl un ir atnācis, lai uzmodinātu viņu no mirušiem? Varbūt tā ir tava liecība, es nezinu. Varbūt tās tas ir tavs sapnis, kuru Dievs tev deva, un viņš ir miris. Es nezinu, es nevaru ielīst neviena katra sirdī, bet es ticu, ka Dieva gars ir šeit un viņš runā uz katru vienu sirdi. Dievs grib to, ko viņš ļoti mīl, celt augšām un lietot savai slavai un godam. Un kad Lācars šeit augšām cēlās, tad mēs jau lasījām šeit, tad daudzi to jūdu starpā, kas bija atnākuši pie Marijas un redzējuši, ko viņš bija darījis, sāka viņam ticēt. Amen. Šeit, šajā pilsētā dzīvo ļoti daudz tādu cilvēku, kuri nāk un mierina, un kas mums apkārt ir. Bet viņiem visiem ir vajadzīgs Kristus. Amen. Un viņi visi grib redzēt Dievu spēku. Ja? Viņi varbūt to neapzinās un nesauc to par Dievu spēku. Viņi varbūt to, to sauc par reformu vai izmaiņām, bet mēs to saucam par atmodu. Mēs to citos vārdos. Kristus atnes šīs izmaiņas un reformas un pārmaiņas. Ja? Tas ir kuldīgai ir vajadzīgs Kristus, augšām celšanās un dzīvība. Amen. Un ziniet, kur ir atbilde? Atbilde ir šeit. Atbilde ir draudzē. Tāpēc, ka Kristus ir mūsu vidū. Es gribu tevi iedrošināt šajā trešajā adventā – Lai kāda arī nebūtu tava situācija, ar Dievu nav bezcerīga gadījuma. Nav bezcerīga situācija, un arī tu neesi bezcerīgs gadījums. Pat ja tu smirdi, pat ja es un tu mēs smirdam, Dievam nav bezcerīga gadījuma. Ja vien mēs liksim savu ticību uz Kristu. Dievs var atjaunot, amen. Viņš ir otrās iespējas Dievs, viņš ir labs Dievs. Un viņš negrib, lai mēs vai mūsu sapņi atrastos kapā, viņš grib, lai tas viss dzīvo un kalpo par svētību. Amen. Vai tu zini to, ka tu esi brīnišķīgs? Ka Dievs tev ļoti mīl. Es to attiecinu pirmām kārtām uz sevīm un novēlu arī jums. Paņemsim to Dievu vārdu vienreiz tā nopietni savās dzīvēs savienosim to ar <laughs> ticību, darīsim kaut ko. Jūs ziniet, kad, kad jūs lūdziet Dievu, tā ir cita tēma, bet kas mani uzrunāja ir par, par lūkšanu, kad mēs sakam āmen. Pasakiet man lūdzu, kāpēc jūs sakiet āmen? Jūs padomājiet, Es jau esmu pieķēris, ka es savu āmen saku, tāpēc, kad beidzās lūkšana. Es to āmen esmu teicis, vienkārši es lūdzu, un es eh, beidzu ar āmen, nobeidzot savu lūkšanu. Un ir labi, ja kāds varētu ātri vien pateikt āmen, jo vai garā lūkšana ir bijusi. Bet kaut kā Dievs uzrunājumi parādīja, ka tam āmen ir pavisam cita nozīme. Un es gribētu iedrošināt tevi, jā. es jau sevi arī tā iedrošinu, jā. bet gribu iedrošināt tevi, lai tavs āmen arī tiešā vārda nozīmē ir āmen. Nevis punkts tavai lūkšanai, bet vairāk, lai tā notiek. Lai tā notiek. Jo būtībā tas vārds, lai tā notiek, tas jau izskan jau pirmā mūsu grāmatā, ka Dievs, kad viņš redzēja, ka tur zeme ir neiztaisīta, tukšā tālāk Dieva gars ir lidinājis, Dievs teica vārdus. Un vienā citā tulkojumā, ja oriģinālā, tas vārdu salikums ir nedaudz savādāk. Gaisma. Topi. Mūsu Bībelē mēs lasām, lai top gaisma. Orģinālajā tur ir gaisma, topi. Un daudz tādas vietas ir, kur tas vārdiņš ir, lai top. Tad, kad Dievs kaut ko saka, viņš noslēdz ar āmen, lai top, lai notiek. Un ziniet, kad es tā <laughs> par to tā domāju, tas man ļoti tā uzrunāja. Un es sapratu, ka tas mans āmen tiešām ir bijis pilnīgi nevietā un bez saprašanas. Un tad tagad, tad, kad es lūdzu, es domāju par to, ko es lūdzu, lai es beigās varētu pateikt, lai tā notiek lai tas āmen nav tāds vienkārši, nu tāds āmen. Ja? Jūs saprotiet, par ko es runāju? Es nezinu, vai tas ir jums, varbūt tas ar manim. Nu, tāds esmu, ja? man kļūdas ir ļoti daudz, šeit es esmu. Ja? Bet mans āmen ir bijis vairāk punkts, nevis tāds ticības apliecinājums beigās, lai tā notiek. Tāpēc es gribu iedrošināt tevi saistībā ar šo svētrunu nav Dievam bezcerīgu situāciju. Kaut mēs visi varētu tā teikt, lai tā notiek. Amen. Lai tā notiek, Dievs, ka nav tev bezcerīga situācija, un es savu ticību lieku nevis uz agri, bet uz Dievu. Nelieciet ticības cilvēkiem, vilsēties un tā, ka maz neliksies, bet uz Kristu, un viņš nekad jūs nepievils. Amen. Amen. <laughs> Lai tā notiek kāds brālis man teica, es, es tā padalījos ar viņu, teica, zin, varbūt nesakam āmen, varbūt tiešām sakam, lai tā notiek. Bet, nu, lai tas āmen ir āmen, bet, bet ar, ar jēgu, ar domu, ar tādu saprašanu, ko mēs beigās sakam. Amen. Lai tā notiek. Nu, ko piecelsimies kājās, lūksim Dievu. Halleluja. Halleluja. Es varētu šoreiz izdarīt tā, ka vienkārši jūs nolieciet galvas, aiztaisiet acis, neskatieties apkārt. Tie, kas jūs aiz durvīm arī. <laughs> Es nesaukšu priekšā, bet ja tu esi šeit un ja tev, tev liekas, ka tu esi ļoti līdzīgā situācijā – Varbūt arī tavā dzīvē ir kāds lācars, sapnis, vīzija, nezinu, varbūt tūs cilvēks, apstākļi. Es gribētu, ka tu vienkārši pacel savu roku, ka varētu lūgt kopā ar tevi. Cik daudz tādi ir? Paldies. Paldies. Jā. Paldies. Paldies. Vai vēl ir? Eh, es gribētu, ka jūs paceliet tās rokas un turiet. Visi, kas rokas pacēlē. Turiet savus rokas augšā. Un tas, ko es gribētu šajā brīdī izdarīt, ir, tad vispārējais gribētu, ka jūs Tie, kas nesat rokas pacēluši, paskatītos apkārt. Vai mēs varētu izdarīt tā, ka mēs vienkārši pieejam pie tiem cilvēkiem klāt, kam ir paceltas rokas un vienkārši aizlūdzam. Vai mēs varam tā izdarīt? Tie, kas nesat rokas pacēluši. Es gribētu aicināt, ka mēs varētu pieiet klāt pie tiem cilvēkiem, kam ir paceltas rokas un aizlūgt. Mums sanāks tik daudz cilvēku. Varam tā darīt, jā? Tad vēlreiz, jā, satkārtoju tiem, kas rokas nolaists, jā. Tu, ā, tev varbūt tās ir bailes lūgt, jā? Bet tu nebaidies. Tev nav arī jālūdz ļoti gari. Tu vari vienkārši pieiet klāt un lūgt Dievs palīdz Dievs izdarīs savu darbu. Matīs, tu mums palīdzēs, jā? Ar slavēšanu, jā? Un, labi, varbūt tās tu neesi nekad lūdzis, jā? Bet varbūt tās ir pienācis laiks vienkārši aizlūgt. Labi? Es gribētu redzēt kaut kādu kustību <laughs> zālē. Tie, kas jūs... Eh, jūs varat, ja maz cilvēki ir, tad varbūt tās ejiet, varbūt sākumā pa vienam. Kad beigs par jums lūgt, tad jūs varat nolaist, ja? Labi? Nav tādas nāves, Dievs, kuru tu nespētu uzvarēt. Nav tādas stumsas, Dievs, kur tava gaisma neizlaistos cauri. Nav tāda, nav tik cietas sirds, Dievs, kuras, kuras tu nevarētu salauzt, izmainīt, Dievs. Dievs. Jēzus vārdā mēs dodam visu godu un slavu Tev šeit. Mēs ticam uz Tevīm, Kristu. Tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls, Tu esi augšām celšanās un dzīvība. Un mēs apliecinam un pasludinam to šajā vietā un arī pār kuldīgi. Tu esi augšām celšanās un dzīvība. Un mēs lūdzam, lai vēl daudzu cilvēku dzīves, Dievs ar liecībām, evaņģilizācijām, dažādiem pasākumiem, darbībām, Dievs, ka daudzu cilvēku dzīves saskartos ar Tevi, Jēzus, ka daudz cilvēku dzīves augšām celtos, daudz sagrautas dzīves, daudzas iznīcinātas dzīves, daudz dzīves un ģimenes, kas ir zem nastām nospiestas, smagumā un tumsā. Jēzu, tavā spēkā varētu celties augšā, lai tev vienam ir visa slava, gods un pateicība. Un es lūdzu, lieto savu draudzi, Dievs. Lieto savu draudzi, ka tā nes šo brīnišķīgo vēsti par tevi, Jēzu. Tu esi augšām celšanās un dzīve, tu esi alfa un omega, Dievs. Tev ir spēks uzmodināt ikvienu mirušo, tev ir spēks ikvienu dziedināt un izmainīt, tev ir spēks izmainīt narkomānu, tev ir spēks atbrīvot šos cilvēkus, Dievs, no važām un saistībām slimībām, tev ir spēks, Dievs, salauzt šīs nocietinātās sirdis un dāvināt jaunas sirdis vietā. Dievs, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, lai mēs paši piedzīvojam, Dievs, šo augšām celšanos un spēku savās dzīvēs, Dievs, lai vēl daudzi lāci ir, daudzi sapņi, daudzas vīzijas, Kungs celtos augšām jaunā spēkā Dievs Jēzus vārdā, ka šī pilsēta un rajona tiktu aizsniegta ar evaņģēlī vēsti un daudzi vēl nāktu pie atzīšanas, ka Tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Halleluja, mēs slavējam Tu un pateicamies. Dievs, lūdzam, lai vēl daudzi šajos svētkos, ka tiek svinēta Kristus dzimšanas svētka, ka vēl daudzi varētu piedzīvot Tevi, ka daudz sirdīs vēl piedzimtu Kristu šajā laikā, Dievs. Kungs dod vēsti savai draudzēji, dod vēsti, Dievs, pazunēt debes tēvu šajos pēdējos laikos tavu dzīvo vārdu, lai vēl daudz atgriežās pie tevis, Jēzus. Svētī savu draudz, svētī Dieva mājas. Mēs piederam Tev, mēs, mēs esam Tavi, un mēs esam nespēcīgi, Dievs. Esi Tu spēcīgs mūsu vidū, Dievs. Jēzus vārdā. Kungs, lai Tev vienam ir visa gods, slāva un pateicība. Halleluja! Halleluja! Amen! Amen. Dievs labs ir. Pasaka kādam, kas tev blakus stāv, ka Dievs tev mīl. Tu neesi bezcerīgs gadījums. Un pat, ja tu vēl, pat, ja tu od, viņš var augšām celt. Amen. Amen. Atcerieties par amen. Lai tā notiek, lai tā notiek.